bai manta ba muna cikin littafin nan ne mai suna waye ta kaunata littafi na ɗaya. wanda ruqayya anan ne da nan na ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Maryam take cewa dama malamai biyu ne a wajen suna zaune na ta gaida su sannan ta wuce inda yake tana zuwa kwatai mil down a gabansa ya ɗauki ƙafarsa ɗaya ya ɗora a kan danci sannan ya buɗe littafin da ke hali shi ya ciro waɗansu takardu ya hau dubawa yana kuma rubutu a jikin takardun ya mamanta da ita kusan minti goma sha biyar ta ga dai in ba magana ta yi ba ƙarshenta har a tashi ba zai ƙyale ta ba ta yi ƙoƙari sosai wajen saita muryarta don har ga Allah tsoronsa take yi ta kalle shi ta ce malam dan Allah kai haƙuri wallahi ban ganka ba tsaye ne ba san saki ba yayi sa da ita kusan minti biyar ta yi bai da niyyar yin magana ta sake cewa dan girman Allah malam kai haƙuri ba zan sake ba ya sauke kafarsa a hankali sannan ya ajiye biran kaninsa. ya kura mata ido da wannan kallon nashi ta take kira kallon raini da wulakanci kai saurin saukar da idanta a ƙasa ya kafa sannan ya ce cikin maganarsa ta nuna isa ai yau ba ki da kafar gudun ne gabanta ya sake faduwa ita dai ta shiru ya sake maimaitawa nace yau ba ki da kafar gudun ne kin dauka ba za mu sake haduwa ba ne iya shege ne ko rainin hankali ne ina kiranki kin kuma ganni amma kika zura da gudu gani kike ba za mu kuma haduwa ba ne ina son ki faɗa min dalilin ki na ina kiranki amma kika sura da kudu kika shige ki ta Maryam ta dago kanta gaba daya ta gama shiga damuwa tace dan Allah malam kai hakuri a lokacin aike na aka yi ya girki kai yace ki sake wata ƙaryar amma wannan bata shige ni ba dan yau babu inda zaki je sai kin faɗa min dalilin ki na gudu ina kiran ki sannan kuma ki faɗa min dalilin ki na bangace ni da kika yi a yanzu ita dai Maryam ta yi tsuru da ita gaba ɗaya ta rasa abin da yake mata daɗi sai famar roƙonsa take yi tana hawaye nan ma ya sake tunzura wai sai ta faɗa masa ne yayi mata take yin kuka sai sauri ta tsaye da hawayen sannan ta ci gaba da goge fuskarta ya sake fita daga harkarta ya ci gaba da makin ɗin takardun da ke gabansa akalla Maryam ta kai awa guda a watan nan tana nilzawu zawu. can kuma ko gajiya yayi da zaman ya maida hankalinsa akan ta sannan ya ce je kiki kira min Sadat ta da ƙyar take tafiya saboda gaba ɗaya ƙafafunta sun gama gajiya ta je ta kira sergeant ɗin yana zuwa ya yace yawa baba sergeant ba ni bulalar ka ya karba ta ta sake tsugunnawa duk cikin rawa yake saboda babu abin da Maryam ta zana a rayuwarta irin bulala bulalar ma ta baba sergeant ya taso ya tsaya a kanta ta yace ba ni halinki a hankali ta ɗago hannuwanta ta sake dukar da kanta ta rasa idanta jin saukar bulala ta a haninta. sai da ta ji tamkar hannunta zai tsinke ta sake rantsa idanta hannunta har wani naɗewa yake yi yana yi yana ɗauka kan sai da yayi mata guda uku guda uku kuma kyawawa sannan ya jefar da bulalar yana faɗin ta ciki tafi ko waiwayenta bai yi ba ya bar watan ita kam kasa tashi ma tai a wajen tsabar kuka ta rasa me taiwa wannan bawan Allah ya zane ta haka ya saka mata ido sai ka ce ita kaɗai ce a makarantar nan haka nan tai ta kuka a wajen ta gaci ta tashi bata koma ajin su ba sai ta wuce gindin famfo ta wanke idan ta tassan sannan ta kawo hanyar komawa aji ta kudurta a ranta ko Halima ba za ta faɗa wa ba balle goggo kai ta ma yi alƙawarin ko me za ta yi mata ba za ta sake fada wa kowa ba ta kuma bar shi da Allah kafin ma ta sa aji an buga tashi jakarta kawai ta shiga ajin ta ɗauko Halima na tambayar ta ina ta shiga tun ɗazu gajarta da ba ta amsa da cewa tana ajin su Huwaila ne kawarta da ta je wajen ta dasu har suka ci karo da malam duk hanyar da ta san za su haɗu da malamin nan tana ƙoƙarin ta ga ta kauce mata ba don komai ba sai don kar su haɗu ma ya ce sai masa wani laifin dan in sun zo makaranta in ta ga dama har a tashi babu inda take zuwa sai dai in tana buƙatar wani abu ta sa Halima ta tsaya mata sannan idan za su je islamiyya ba ta bi ta bangaren gidan da suke yawan ganin sa sai dai su bi can gefen kuma Maryam ba ta yarda su tafi a hankali da sauri take wuce wajen tamkar walƙiya sannan ko waiwaye ba ta yi shi ya sa yanzu bakinta alaikum ba su haɗu ba ma balle ya ce kai masa wani abin suna zaune a cikin ajin a lokacin ma malamar su ce ta biology ita ma yar bautar ƙasa ce Maryam na iya rubutu sai ta ci an zara littafin nata a hankali ta saurin ɗago kanta don ta ga me yi mata wannan aikin Jita gabanta ya yi mummunar faɗuwa ganin malamin nan da har yau bata san sunansa ba. Ina tsaye a kanta ya ɗauki na Bilkisu Dalhatu ma shi ma ya duba ya ajiye mata ya ɗan jima yana zaga ajin gaba ɗaya Maryam asuwar ta kace da shi sai da ta ga ya bai ce mata komai ba sannan ta yi ajiyar zuciya ita ta rasa me ta tarewa wannan malamin ya saka mata ido haka sosai da suka fara jarabawa kusan kullun sai ya shigo ajin su kuma idan ya shigo dan dama wajen zaman su yake wucewa kai tsaye yakan ɗauki takardar ta ya ta dubawa Halima da Bilkisu suka sai da suka tsorata Maryam kan gaba ɗaya a dagula take gani take yi maka da ita sai yi a tarabawar duk da dai ta san baya daukar komai to amma tana matukar tsoron al'amarinsa sun kai wajen kwana goma da yin hutu tana hutun ne mai tsayi na canjin aji idan sun koma za su shiga aji biyar tana sanye da riga da zani na atamfa wax ruwan ƙasa da farin hijabi a kanta tana riƙe da ƙaramin bokitin robar da ta kai wa gwaggwamar kaɗan kamu a kofar tasu dan ya rage ta barar da markadan geran saboda tsananin tsoratar da ta yi dan malamin su ta gani zaune a cikin barandan gongo akan irin farar kujerar nan sai gongo akan ma sai faman su bahira su suke yi tai dire-dire ta rasa me za ta fara yi gashi ya kura mata idanun nan nashi wanda baya gafiya da kallon mutum idan ya kafa maka su sai ci sai gwaggwana faɗin kin dawo ne mai rama to kai min cikin kicin don ba mu da ruwa bari dalle ya shigo ya kamo mana ita dai ba kai magana ba sai shimshim ta ajiye bokitin tuni kanta ya ɗauki caji me ya kawo malam gidansu har ƙofar ɗakin gwaggwanta me ya zo yi a gidansu bai kai gwaggon na faɗin me kike yi ne a cikin kicin ɗin haka ko ba ki ga malamin ku bane ba za ki zo ki gaida shi ba kai saurin fitowa daga kicin ɗin kanta a ƙasa dan ta gagara ɗagawa kai saurin tsugunnawa a can gefe tana faɗin sannu malam ina wuni cikin nan maganan nan tashi ta yanga da can aji yake masa lafiya ƙalau yayin gida ce lafiya ya sake cewa ina Halima kuwa tai ɗan jin sannan tace tana kofar su ita mamaki ma take yaushe har ya san sunan Halima har yake tambayar ta ta san dai babu mai bata wannan amsar sai dai Ta yi saurin miƙewa tana faɗin gwangwamar in je drum ɗin adda in ɗebo ko bokiti ɗaya ne in miki tatar bata jira mai gwaggwa za ta ce ba ta zarbo ki ta fita tana mamakin zuwan malam gidansu da sauri ta fada kofar su Halima tana Allah Allah ta ganta dan ta kesa mata ajin mamakin da ta gani a kofar goggo ta tara a tsakar gidan tana tankadan garin tuwo ta dan rusuna tana faɗin sannan adda ta ajiye bokitin ta tace kawo watan kaɗan da miki addan ce a a bar shi kawai kar ki ɓata jikinki dan na ma ganki da bokiti kada dai har yanzu dalla bai samo mai ruwan ba mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau